priatelia, krásny slnečný letný deň vám pri počúvaní našej relácie želajú Milan a Lubka. Začal sa júl a s ním aj letné školské prázdniny. Dva mesiace vytúženého voľna pre žiakov a študentov, ktorí majú určite svoje sny a dávno premyslené plány, ako ich využiť, sú aj možnosťou na regeneráciu síl pre pedagogických pracovníkov starajúcich sa o vzdelanie našej omladiny. Zároveň je to čas, keď sa na dovolenku tešia aj rodičia a tak majú ako rodinka možnosť spoločne stráviť aspoň niekoľko dní pri mori, na kúpaliskách, jazerách alebo na horách. Prázdniny na starších však boli trochu iné. Väčšina necestovala do zahraničia k moru, ale popri pomoci rodičom na poli pri žatve, zbere sena, aj pri zbieraní húb a lesných plodov, sme trávili väčšinu voľného času vonku, vo voľnej prírode. Kúpali sme sa v rybníku alebo v zahatanom potoku, hrávali sme loptové hry na dvore aj na ulici, stávali v lesoch bunkre, bicyklovali sa, skákali cez švihadlo alebo s kamarátmi hrávali futbal a vybíjanú od rána do večera. Rozlúčili sme sa, až keď sa rozsvietili pouličné lampy, vyšantení, ústatí a vyhladnutí. Proste mali sme dobrodružné, veselé detstvo a počas daždivých dní sme prečítali nepreberné množstvo kníh, napríklad Vernovky, Majovky a my, dievčatá, sme mali radšej romantickú literatúru. Táto literatúra dávala našej fantázii mohutné krídla. Keď v noci spím, stráži ma aniel, keď tam s ním, aj keď som sám, nado mnou kde všade moja pravdou niečo ma trápi na kolenách zastavím čas a v volám do neba nech opäť tam každý deň mám. A naplno spievam, že Ježiš je môj pán. A preto aj teba dnes k nemu pozývam. Dnes sa náš život odohráva skôr v mestách, než na dedine, a mládež si tu nachádza iné voľnočasové aktivity, viac späté s technológiami, ktoré sa odohrávajú skôr v interiéri. Mnohé deti trávia hodiny pred obrazovkami, hrajú videohry, sledujú videá, komunikujú cez sociálne siete. Tieto činnosti síce rozvíjajú u mladých také schopnosti ako rýchle rozhodovanie či digitálnu gramotnosť, ale často sú spojené s menším pohybom, s oslabením osobných kontaktov a obmedzenou vlastnou tvorivou fantáziou, pričom je vedecky dokázaná strata trpezlivosti. Technológie sú v dnešnej dobe už nevyhnutné, problém však vzniká vtedy, keď spôsobujú nerovnováhu medzi fyzickými a duševnými aktivitami. Riešením nie je návrat do minulosti, ale hľadanie rovnováhy medzi tým, čo bolo dobré kedysi a tým, čo môže byť prínosom dnes. Kresťanská mládež nie je iná. Rada sa zabáva rovnako ako jej vrstovníci, ale k tomu pridáva ešte niečo dôležité navyše. Pri všetkom, čo mladí kresťania robia, prosia o Božie požehnanie a Božú prítomnosť. Aj prázdninové chvíle radi prežívajú v spoločenstve svojich veriacich priateľov a tak cirkevné zbory pripravujú pre najmenších biblické tábory, pre dospievajúcu mládež, kresťanské festivaly, turistické vychádzky, návštevy kúpalisk, aj spoločné pobyty pri mori. Prosíme Pána Boha, aby ich aj počas týchto voľných dní žehnal a ochraňoval od všetkého zlého. Sme šťastní, že poznáme veľa detí, ktoré sú od malička vedené svojimi rodičmi alebo starými rodičmi ku kresťanskej viere a k láske k pánovi Ježišovi. Prajeme teda všetkým mladým, aby tohto ročné prázdniny prežili bez úrazov a nech ich neustále sprevádza radosť, prišťacia z piesne Necpalských nezábudok. 5. júla si pripomíname Sviatok svätých Cyrila a svätého Metoda, solunských bratov nazývaných aj apoštoli Slovanov alebo slovanskí vierozvestovia. Na pozvanie kniežaťa Rastislava prišli na Veľkú Moravu v roku 863. Dôvod ich príchodu nachádzame v pozývacom liste knieža Rastislava a Svetopluka, byzantskému cisárovi Michalovi. I prišli k nám mnohí kresťanskí učitelia z Vlách i Grécka i z Nemiec a učili nás rozlične. Ale my Slovania sme prostý ľud a nemáme nikoho, kto by nás naučil pravdu a vyložil nám jej zmysel. Tak teda, Vladika, pošli nám takého muža, ktorý nás napraví na všetku pravdu. Múdry Bazeleos takých mužov našiel a na Veľkú Moravu poslal. Misia solúnskych bratov bola významným prínosom pre posilnenie kresťanstva na našom území, lebo naši predkovia, ktorí chceli poznať pravého Boha, vôbec nerozumeli slovám, ktoré im hlásali vtedajší kňazi v latinčine – na účely misie už skôr v kláštore Polichron vytvoril Konštantín nové písmo Hlaholiku. Spolu s metodom pred odchodom na Veľkú Moravu aj po ňom zhotovili viacero prekladov a vlastných textov v staroslovienčine, rozšírenej v okolí Solúna, ktorá bola zvolená za jazyk vhodný pre evangelizáciu Slovanov – Staroslovenčina počas veľkomoravskej misie získala aj veľa prvkov západoslovanských nárečí používaných na Veľkej Morave. V príbehu misie bola preložená do staroslovenčiny celá Biblia, prvý preklad Biblie do slovanského jazyka, aj mnohé liturgické texty. veľkým prínosom pre našich predkov bol proglas, čiže veršovaný predslov konštantina filozofa k staroslovenskému prekladu Evanielii, datovaný do 9. storočia. Je vôbec prvou literárnou pamiatkou v staroslovenčine a prvou staroslovenskou básňou. Úvod Jánovho Evanielia napísaný v staroslovenčine znel – Искони бе слово, слово бе у Бога, Бог бе to slovo. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Obsah básne Proglas oslavuje vznik slovanského písma a vzdelania vôbec. Popiera dobový názor o troch nadradených jazykoch, ktorými bola gréčtina, latinčina a hebrejčina – Vypočujme si krátky úryvok prekladu Eugena Pavliniho. Evanieliu svetému som pred slovom, ako nám dávno slubovali proroci. Prichádza Kristus zhromažďovať národy, pretože svieti svetlom svetu celému. To v našom 7. tisícročí stalo sa. Bo slepým oni slúbili, že uvidia, a hluchí aj hľa slovo písma počujú lebo je Boha poznať totiž potrebné. A preto čujte, čujte toto sloviení. Dar tento drahý vám Boh z lásky daroval. Yeah. Konštantínova hlaholika nie je totožná s cyrilikou. Hlaholika boli základom slovanskej kultúry a postupne sa z nej vyvíjali ďalšie typy písma, teda aj cyrilika, ktorá vznikla z hlaholiky a gréckej abecedy. Cyrilika vznikla na území dnešného Bulharska, kde ju vytvorili pravdepodobne Cyrilovi žiaci. Odtiaľ sa šírila do okolitých slovanských krajín. Je jednoduchšia a praktickejšia ako hlaholika. Moderná podoba cyrilskej abecedy, tzv. azbuka, pochádza zo začiatku 18. storočia a je výsledkom úprav v Rusku za cára Petra Veľkého. Používa sa dodnes, hlavne na území bývalého Sovjetského zväzu. Ani si nevieme predstaviť, aké ťažké to mali naši predkovia, ktorí túžili poznať Božiu pravdu a porozumieť jej. Vďaka Bohu za to, že poslal solúnskych bratov Konštantína a Metoda, aby priniesli na naše územie slovo Božie v zrozumiteľnej reči a po nich posiela ďalších, ktorí ho hlásajú v súčasnom jazyku. Vážme si, že dnes môžeme čítať Bibliu vo svojom jazyku a tak pochopiť, čo nám Pán Boh hovorí. Ani solúnsky bratia to však nemali ľahké. Konštantín po príchode do Ríma vstúpil do kláštora a prijal meno Cyril. Prácou vysilený prečasne zomrel ako 42-ročný a bol pochovaný v Ríme v chráme svätého Klimenta. Metod mal spor so svetoplukom, ktorý vymenoval za nitrianského biskupa Vichinga a nie Gorazda a mal časté spory s franským klérom. Viching sa po metodovej smrti dostal na čelo veľkomoravského duchovenstva a so svetoplúkovým súhlasom dal uväzniť, niektorých zavraždiť a iných metodových žiakov vyhnať z krajiny. Pre zaujímavosť uvedieme, že pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila Metoda na Veľkú Moravu pripravila Národná banka Slovenska emisiu pamätnej euromince nominálnej hodnoty 2 eurá. V pripomienkovom konaní však Európska komisia a dva členské štáty Európskej únie kritizovali prítomnosť náboženských symbolov v návrhu mince odvolávajúca na 22. článok Charty základných práv Európskej únie, z ktorého vyplýva náboženská neutralita. Národná banka Slovenska však tlaku Európskej komisie nepodľahla, mincu vydala v júli 2013 a Cyril a Metod sa na nej objavili so svetožiarami a krížmi na oblečení. Благое славить Господа И петь имени Твоему Всевышний, Возвещать утром милость Твою И истину Твою в ночи. Ты возвеселил душу мою, Я Тебе, Господь, хвалу пою, Дела Твои вели. Веселил душу мою. Я тебе, Господь, хвалу пою, дела твои велики. развеселил душу мою. Я тебе, Господь, хвалу пою, дела твои велики. развеселил душу мою, я тебе, Господь, хвалу. Ak sa my, dnešní kresťania, hlásime k duchovnému dedictvu svojich predkov, vierozvescov, apoštolov, reformátorov, nezabúdajme na to, že by sme mali aj my kráčať v stopách ich viery a poznanej pravdy o Ježišovi Kristovi, ako nás tomu pozbudzujú aj slova majstra Jána Husa, kde si na miesto výrazu pravda môžeme priamo dosadiť meno Ježiš. Preto verný kresťan hľadaj pravdu, počúvaj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, hovor pravdu, drž sa pravdy, bráň pravdu až do smrti, lebo pravda ťa vyslobodí od hriechu, od diabla, od smrti duše a nakoniec od smrti väčnej, ktorá je väčným odlúčením od milosti Božej. Uplynulo 610 rokov, odkedy bol 6. júla 1415 v Kostnici, vo vtedajšej rímsko-nemeckej ríši upálený Jan Hus, český teológ, vysokoškolský pedagóg, kazateľ a náboženský reformátor, jeden z predchodcov protestantskej reformácie. Vo svojich náboženských prácach Jan Hus kritizoval mravný úpadok katolíckej cirkvi, ktorá ho označila za kacíra a jeho učenie za herézu, teda budárstvo. V roku 1411 bol z cirkvi exkomunikovaný. O tri roky neskôr cisár Žigmund vyzval Husa, aby svoje názory obhajil pred cirkevným koncilom v Kostnici. Napriek nátlaku, dlhému väzeniu a telesným útrapám Jan Hus trval na svojich postojoch. Odmietol odvolať svoje učenie a preto bol zaživa upálený na hranici a jeho popol bol vysypaný do Rína, aby Češi na svojho milovaného kazateľa rýchlo zabudli. Jeho smrť vyvolala v Čecha veľké pobúrenie a rýchly náraz úsových priaznicov. V Čechách vypukla husická revolúcia. Husiti, povstalci s kalichom znaku preto nazývaní aj kališníci, sami seba nazývali božími bojovníkmi Teraz si vypočujeme vokálnu verziu tohto husického chorálu v podaní Českého speváckého zboru z roku 1939. Kto ste Kamienky múdrosti Boh ti nedáva ďalší deň života preto, že ho ty potrebuješ. Dáva ti ho preto, že je na svete niekto, kto potrebuje teba. Ak Boh dovolí, aby sa v tvojom živote niečo zrútilo, je to len preto, lebo na tých ruinách chce postaviť niečo lepšie. Opravdivo milovať vlast môže len ten, kto cíti, že korene jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde. Martin Rázus Milí priatelia, na záver sa rozlúčime modlitbou a slovami piesne Zvoní zvon na slávu svetcom dvom v podaní Maje Velšicovej. Ďakujeme Ti, Pane Bože, za svetkov a hlásateľov viery z dôb minulých, ktorí boli ochotní pre tvoju pravdu a pevnú vieru trpieť, zomierať, ale ktorých odkaz prináša požehnanie všetkým tým, ktorí v teba dúfajú. Dnešný svet veľmi potrebuje počuť tvoje slova milosti a tak ťa prosíme, zachovaj nás i našich potomkov v pravde tvojho evanielia, aby sme boli hodní menovať sa dedičmi tých, čo umierali pre pravdu tvoju za časov zlých a ktorí túžbu len jednu mali, aby bol pánom, potomkom ich. Amen. Zvoní, zvoní zvon na slávu svetcom dvom ktorí prišli k nám zjaviť tajomstvá. metódom na vašu slávu znie aj dnes ten zvon. vzdať a z úctou spomínať na svetých poslov dvoch aj po dlhých